для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе стару. Пятру з'еў скіпку хлеба, кавалак вельмі смачнай кілбасы і адчуў, што больш не можа есці, не лезе ў горла. І тады раздражнёнасць пачала перарастаць у нешта страшнае, чаго ён нават сам спалохаўся, у нейкае дзікае буянства. Захацелася раптам перакуліць стол, паламаць фікусы нават больш таго сарваць гэты партрэт, што вісіць замест абразоў. Усялякая на яго находзіла, але такога яшчэ не было. Халімон капыл, як бы адчуваў яго настроі, улашчваў няспынна, запрашаў есці, піць. Петро Андреевич, Што гэта вы грэбуеце нашым сялянскім пачастункам? А я што, пан? Ну, <clears throat> вы анцялягентны чалавек. А дачка ваша? А, і то праўда. Вырасла наша сялянская антялягенцыя, дзякуючы роднай нашай уладзе. Маруся, паўхачвай за сваім таварышам па работе. Маруся, Марыя Халімонаўна, настаўніца іх школы, хімію і батаніку вядзе. Пераспелая дзеўка, гады на два старэйшыя за пятра. Працавітая і строгая, вучні яе баяцца, на уроках яе найлепшая дысцыпліна, строгая і ва ўсіх іншых адносінах. Самыя заядлыя пляткаркі не маглі сказаць, як пра другіх, што яна круціла з партызанамі ў акупацыю ці, з нашымі афіцэрамі, калі фронт блізка стаяў. І цяпер нікога ў яе няма. Дэмабілізаваныя сяржанты страляюць за настаўніцамі, нават не за маладымі заўдовамі, а да яе чамусьці не заляцаецца ніхто. Непрыгожая? Не, не сказаць. Э, Праўда, вельмі ж падобная на свайго бацьку, можа таму для тых, хто ведае кульгавага, нехлямяжага заўжды непаголенага капыла, знікае траціцца жаноцкасць яго дачкі. Бывае і такое. Нечаканае і позняе з'яўленне Марыя Халімонаўна сустрэла іранічнай ухмылкай. Пятро зразумеў, падумала пра яго, ці не кожны дзень ты наш ідэйны сакратар вось гэтак завяршаеш сваю грамадскую работу. Яму было ўсё адно: Чорт з табой! Думай, што хочаш. На загад батьки хутчэй сабраць на стол для дарагіх гасцей адказала нехаця, рабіла ўсё знарок павольна, паказвала свой гонар і строгасць. Але за стол села, за гаспадыню, бо старая не села, знікла, схавалася, быццам і няма яе ў хаце. Праўда, Петру Андреевіч, што гэта вы? Не кіну, сёння не ў гуморы. Давайте выпьем за нашу наставницкую профессию. Кто не ведае, думай, што яна лёгкая. Марыя Халімонаўна, паважна ўсміхаючыся, узяла цёмную доўгую пляшку, каб наліць яму і сабе, але бацька перапыніў яе: "Чакай, Маруся. Да гэтай чарга дойдзе. А цяпер <coughs> вось гэту як сляза, чыстенькі ратіфікат. Капыл хоча, каб мы хутчэй з капылоў пажартаваў Пятро сур'ёзна без усмешкі. Пра гэта ён падумаў раней. Капыл і бабкоў зарагаталі. Іван Дзямідавіч выпіўшы адразу аджыў, павесялеў, забыўся на ўсе непрыемнасці дня. Пятро зайздросціў яму: « Пі, Петя, не шкадуй, Уха лімона гэтая труд і хопіць. Ха, забыўся, пра што дамаўляліся. Пра што? Ха. На капу пылится. А? <laughs> Ну что ж, давай накопылимся. Гаспадар засакатаў, запырскаў лісслівым смехам. Адацца яго гэта яўна не спадабалася, яна скрывіла тонкія вусны, зняважліва хмыкнула. Ну, за хімію, Марыя Халімонаўна. Без хіміі было б сумна жыць. Яна глядзела на яго насцярожана з падазронасцю, ці няма тут якога падэсця. Відаць, не адразу зразумела, што ён мае на ўвазе. Пятро, чакаючы з узнятай шклянкай, растлумачыў. Чым было б павесяліць душу, каб не хімія? От, праўдачка ваша, ваша праўдачка, сакатаў стары капыл, Марыя Халімонаўна ўсміхнулася, прыветліва чокнулася. Пятру залпам выпіў паўшклянкі спірту неразбаўленага, апёк горла, як сляпы пачаў мацаць на стале конаўку з вадой. Марыя Халімонаўна сунула конаўку ў руку. Ён прагна выпіў ваду, капустай закусвайце капустай яна шчодра наклала яму з глінянай міскі пажаўцелую часу талерку капусты а Пятро пачаў есці, і капуста спадабалася яму зноў адчуўся голад. Капуста прыпраўлена цыбуляй, скрылькі цыбулі сакавітыя і на дзіва салодкія. Ён паволі выбіраў іх відэльцам. Ды бярыце ж вы сала, кілбасу, Пятро Андрэвіч, Марыя Халімонаўна сама сваім відэльцам наклала яму гару рознай закускі. І тады яго зноў апанавала злосць, ён баяўся падняць галаву, каб не выдаць сябе такога свайго стану. Пачаў нехаця есці, але больш налягаў на капусту. А тут, як на тое, гаспадар пачаў скардзіцца, што Федька балотны, старшыня калгаса, чапляецца да яго. Сядзібу перамераў лішнія соткі знайшоў пяць сотак нейкіх, пагражае абрэзаць. Які ён вам федька, а? Ён Фёдор Рыванович балотны. Стары, паважаны, прынцыповы чалавек хацелася крыкнуць Пятру, але сцярпеў. Хрумстаў як конь. Capusto спіны не разгінаю. Яна вось таксама. За тры кіламетры штодня на работу ходзім. Аднаго абутку, таго колькі стопчаш па гразі ды пяску. Гэта яе настаўніцкія соткі. Што ж выходзіць? Будзем абразаць нашу антяляенцыю? Разбяромся, разбяромся, скажам гэтаму балотнаму чорту, лагодна бубніў бабкоў. Пятро зразумеў стары хітрун, ведае цану капылоўскім скаргам, але як добры госць гладзіць гаспадара па шэрсці. Яна Марыя Халімонаўна здзекліва хмыкнула. Та, сапраўды, балотны чорт. Пятро паглядзеў на яе, падумаў: "Што?" <laughs> не ўдалося купіць яго. Яна расчырванелася. Вочы заблішчалі ўпершыню Пятру ўбачыў, што пры непрыгожым капылоўскім твары у яе прыгожая шыя, белая, белая, пяшчотная, і грудзі поўныя, ажно распіраюць кофтачку. І ён пачаў з п'янаватай бесцырымоннасцю глядзець на яе грудзі. Усё больш нахабнічаў стары капыл, не прасіў, ужо амаль патрабаваў, каб усе сталі на абарону яго пакрыўджанага. Мы з табой, Іван Дзямідавіч, улада савецкая, а гэта яго <clears throat> балотныя. Ім толькі папусціся, дык яны і табе на галаву сядуць. Не давай в абіду сваёй правай рукі, чуеш? И будешь ты за мной? О, у мяне так сама рука ёсць. А як жа не даюць, знову вдгукнулася настаўніца. Я чмень дзялілі. Усяму актыву ёсць, а капыла мне. І сакратару, і педагогу. Яны бач багатыя. І ты пакрыўджаная? Ужо без ранейшай раздражненности, а со здивленнем хотелось испытать Петру. Не испытал. Сам отказал. Але <clears throat> покрыўджаная. И буянство его раптовно перейшло в некую новую стадию. З'явилось еще больше недоречное дикое жадание не ломать фикусов, а зломать яе, гэтую пераспелую смакоўніцу, скамячыць поўныя тугі грудзі, нацалаваць іх да сінякоў. цалаванне распальваў сябе. Імпульсы нейкіх біятокаў, мабыць, даходзілі да яе, бо яна запунсавелася ўся, занервавалася, прапанавала выпіць раз, другі, нешта прыбрала са стала, нешта прынесла, сядзела, як на іголках. Нарэшце схапіла апусцелую міску. «Ах, я прынесу яшчэ капусты, а я пасвячу». У мяне ёсць ліхтарык. Старыя занятыя сваёй размовай не звярнулі ўвагі на іх. Пятро выйшаў следам за ёю і адразу за дзвярамі на ганку абняў. Строгая, правільная недачэпа, Яна выпустила міску і пачала цалаваць яго сама. Ён расшпыліў кофтачку, дабраўся да грудзей, яна шаптала, задыхаючыся: "Петя, Петя, Петечка, не цяпер пасля. Петя, заначуйце ў нас, а? Заначуйце". Словы гэтыя яе як удар. Адразу ў міх наступіла поўнае працверазенне. Раптам здалося, што ён цалуе брыдкую вусатую морду старога капыла. Ён адхіснуўся, адступіў ад яе. Ідзі па капусту, пасвяці. Няма ў мяне чым свяціць. Яна нахілілася, знайшла ў цемры міску, шчасліва засмяялася і ў падскок, як дзяўчынка, пабегла пад павець до склепа. Пятро вярнуўся ў хату. І з парога пачуў, як моцна захмялелы бабкоў расказвае капелу: «Дык ён гад мяне за грудкі, ах! Хе, ты, ах, ты такі бандыт, мала што. Пятра ўсяго скаланула. Ішлі сюды дамовіліся пра здарэнне з прышчэпам нікому ні слова. Што ж ты стары дурань робіш а хто цябе хапаў за грудкі спытаў пятро а як хто ён ён гэты бандзюга аднарукі ну ты дапіўся іван дзямідавіч поп хацеў цябе схапіць поп ды ты яго схапіў а поп недаверліва спытаў капыл П'яны гад быў. У рызу. На нагах не трымаўся. А, а, поп. Здзівіўся бабку, вылупіўшы вочы. Але, мабыць, бліснуў прамень у яго затуманенай галаве, нешта ўспомніў пра нешта здагадаўся, пакруціў галавой і засмяяўся. Поп. Хе-хе. <laughs> поп, вот, змей нястрыжаны, але грошы во!» Ён паляпаў па сумцы, якая ляжала на ўслоне побач. «Пайшлі дадому, хопіць!» «Пайшлі!» – нечакан адразу згадзіўся старшыня і падняўся – Капыл замітусіўся, ай, яшчэ па адно, Іван Дзямідавіч, ай, ай, ай, дык усё ж не кранута, які лбаска, сальца, Маруся! Заўтра рана весткі раён трэба адаслаць. Дык гэта ж я і э, адашлю, чуць развіднее, і я ўжо буду на работе, а, ну хіба першы раз, калі трэба, дык трэба, дык трэба. Пераспім і разам пойдзем. Бабков завагаўся, яму хацелася выпіць яшчэ, але Пятру падумаў пра Сашу. Успомніў сваё шалёнае жаданне, бессаромную падатлівасць яе гэтай ханжы. І яму захацелася як мага хутчэй выбрацца з капыловай хаты. Цяпер ён баяўся другога граху, каб не вырвалася яго антыпатыя да гаспадара, да яго дачкі. Навошта выяўляць яе? Разам працаваць. Эх, спірт можа такога нарабіць, што сам сабе будзеш брыдкі пасля. Ай, а што нам скажуць жонкі? Соня табе, апошнія патлы вырве. Падзейнічала. пабаяўся свае маладое жонкі. На людзях ціха і маўклівая, але відаць, бабы з характарам. Недарма Саша гаварыла пра яе: О, <laughs> гэтая Соня ціхоня яна яшчэ пакажа сябе. Іван Дзямідавіч вылез з-за стала, знайшоў на падаконніку сваю шапку. Капылу шчуваў Шапятовіча, «Эх, Пятро Андреевіч, а?» Один разок заглянули и годинки не посядели. А я думал, ну, да мудро сда, бо уще свое спирт маем. Вернулась с капусты Мария Халимоновна. Безумовно одразу не могла утямить, чему раптом гости подхопились стоять посярод хаты у шапках — сунула міску на прыпечак, сама прытулілася да печы, здзіўленая, засаромлена, нейкая адразу зблажэлая. Абраза, крыўда, магчыма, з'явіліся пазней. А тады, калі яна, баючыся глянуць Пятру ў вочы, працягвала на развітанне руку, пэўна была ў роспач ад таго, што уцяк какая яе короткая жаночая радость, спадзяванне на якую так нечакана узнікла. Уначы балела голова. Прачнуўшыся ад гэтага болю на світанні Пятро прыглынуў колькі парашкоў, якія знайшоў у сашаным чамаданчыку і запеў з вядра нагбом. Было брыдка ў роце, паскудна на душы. Другі раз яго разбудзеў школьны званок. Сапраўды, недзе зусім блізка, званок настойліва клікаў у класы. Нядзіва, што дзяжурны бегае па ўсім парку. Майскае сонца і простыя некалькі тьмяных шыбін заліло пакой не толькі да болю ў вачах яркім святлом, але і цяплом, бадзёрым і радасным. Пятру адразу адчуў гэтую бадзёрасць. Галава не балела. Начны боль здаваўся далёкім, як боль ад ваенных ран. Трохі быў стрывожыўся, што прапусціў рокі, але глянуў на гадзіннік і зразумеў, што Саша знарок не разбудзіла яго. Напэўна, дамовілася з дырэктарам, каб яго замянілі, пераставілі ўрокі. Разумніца. Уначы, калі адчыніла і ўбачыла п'янага, слова не сказала. Пятро прыгадаў чарашнія падзеі. Правда, чамусьці ў іх адваротнай паслядоўнасці. Ад вечара ў капыла да нарады ў сельсавеце. І дзіўная з'ява. Нібы ўсё свяцілася зусім іншым святлом. Вось гэтым майскім, вясёлым, што льецца праз шыбы. Нават выпадак з прышчэпам не здаваўся такім сур'ёзным палітычным, як здаўся учора. Цяпер гэта выглядала амаль смешным, бытавым, трагічным толькі ў некіх дэталях, а на самай справе камічным, як гэта часта бывае ў штодзённым сялянскім жыцці. Многія факты з іх падпісной кампаніі можна расказаць як анекдоты з папом, напрыклад. Увайшла Саша. У халаце, у марлівай касынцы. Пятру заўжды асабліва падабалася жонка ў сваім медычным убранні. Вельмі ж яно пасавала ёй. А, прачнуўся, мой слаўны мужанёк. П'янчушка! Села на ложак, як каля хворага. Мала што нейкай ванючай гадасці насмактаўся, дык яшчэ адразу па чатыры 4 парашкі глытаеш. Калі-небудзь атруцішся дурань такі. Ах, галава перастала, светлая штодзень гэты. Добры што аспірын і запатрабавала. Ён не зразумеў сур'ёсці жартам. Ну, а цяпер расказвай пра ўсе свае прыгоды. У Пятра ёкнула сэрца. Ці не сказала капыліх ад злосці, што я п'яны прыставаў лес цалавацца. Расказаў падрабязна ўсё, акрамя безумоўна гэтага цалавання з Марыяй Халімонаўнай. Са страхам чакаў, што Саша спытае: "А што яшчэ рабіў у капылах?" Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.